Pokoj a dobro vám praje brat Pavel a pozdravujú vás Vysoké Tatry oktobrové vraj. V oktobri sú Vysoké Tatry najkrajšie, povedal mi jeden z pánov podnikateľov, čo nedávno predal penzión a užíval si, možno dobre urobil. Dnes máme tému vážený zakázané poznania, svet krivých zrkadiel. Inšpiroval ma ku tomu inžinier Buzek, myslím, že Jan Buzek sa volá, som ho osobne stretol na guláši Slobodného vysielača, už je to za pár rokov. A dozvedel som sa, že má web zakázané vzdelání.cz a vydáva knihy, také niečo ako u nás vydavateľstvo Torden, kde, ja neviem, či stovky titulov zakázaného poznania v iných vydavateľstvách by tie knihy nevyšli, tak on to robí v Čechách a má tam aj nejakú knihu Sviet kšivých zrcadel, tak ma to inšpirovalo k názvu, tak si niečo o tom povieme a neviem, či sa vy tešíte, že ma počúvate, ja sa veľmi teším, a zažívam až takú polorajskú blaženosť, že môžem hovoriť slobodne ešte stále. A hrozí nám tu všelijaká cenzúra, aj nejaká totalita, digitotalita. Keď to na nás udrie, tak inteligentnejší ľudia s tým aj rátajú. Ťažkí infantilovia si myslia, že sloboda bude na veky, a žiadna cenzúra nebude, lebo to máme zakotvené v ústave Slovenskej republiky. Prišla pandémia, všimli ste si, čo sa stalo. Niekto prehlási, že tu je vírus, že vás všetkých pozabíja, musíte mať vakcínu a zákony tu neplatia, nič neplatí, ani ústava neplatí, tu platí len, čo povie hlavný hygienik. Jednou, jednou panickou, panickým atakom v médiách zrušia všetky zákony a robia si, čo chcú. Tak sa dá zrušiť vaša ústava. Aj všetky zákony. Ak si myslíte, že za to nestane, pandémiu ste dostali na to 2020, 2022, aby to s vami troška zatriaslo, že kde to žijeme. A tak ako mafia planetárna prepadla nás pri pandémii, prepadne nás aj pri diabolskom režime. A toto to, to, to si tu môžem slobodne povedať, nikto ma nezatýka, Nikto ma neuráža, počúvate ma a mnohí viete, že netáram. V tomto bode aj v ďalších. No a to je istý druh blaženosti, lebo toto, keby som si ja chcel dovoliť povedať televízii Noé, tak ma vypnú. V rádiu Lumen ani nevpustia a katolických novinách ma pekne vypoklonkujú. Nebudeme poslucháčov znepokojovať. No ale to je realita, čo vám hovorím, to je zakázané poznanie pre vás. No, to je, tak je to. To je ten mainstreamový systém v médiách, to je ten školský systém, štátny systém. Ono nie je tam všetko zlé, však nejaký základ tej spoločnosti dávajú právnemu systému aj vysielaniu v médiách, aj mnoho dobrého robia, ale keď im chcete povedať nejaké informácie, na ktoré majú určené embargo, čiže cenzúru, a mnohokrát to nie je žiadna cenzúra od Boha, ani od Vatikánu, ani od pána Ježiša. Je to cenzúra nejakého dočasného tajtrlíka, ktorý je v nejakej funkcii a sa tam celý trasie. Možno má aj svoje vlastné vysielanie v tom médiu. Sa celý trasie. Ak by ste začali povedať nejaké my v alternatíve, čo sú úplne slobodne v tých reláciách, ďaká Bohu ešte preberáme, komentujeme, vy nás počúvate a myslíme si, že keď tie tajomstvá všelijaké z tých kníh zakázaných, čo, čo sa vydávajú, my to slobodne odprezentujeme, všetky tie podvody poodhalujeme aj neprávosti a myslíte si, že spasíte celý systém, že bude lepšie? Veľké prekvapenie po rokoch odhalovania, vysielania je frustrácia že systém sa tak ľahko zmeniť nedá. Je nastavený na poli dobre a na poli je to zvlčilosť, neludskosť a mnohé satanské veci sú v tom systéme. Mnohí v tom systéme by chceli s ním pohnúť, nepohnú s tým. A taká drobnosť, že máme nejakú demokraciu a že by týchto našich obrovských demokratov a veľkých kresťanov a veľkých eh, eh, štátnikov a proevropských, že by ich tak napadlo milý slovenský národ. Viete čo, jeden deň, možno dnes 9. októbra alebo 1. septembra na deň ústavy. Viete čo, príďte gurnám všetci, 1. oktobra budete mať jeden deň v roku, kedy si môžete dať takých 10 otázok, nejaká komisia štátna vyberie a dáme to do referenda a budeme hlasovať o tom referende. Spýtame sa občanov, či chcú korunu, či chcú euro, či chcú privatizáciu strategických podnikov, alebo to nechcú, ako to bolo v referende 98, 44% na účasť referendum neplatné skoro všetky tie referenda neplatné pre jedno bláznivé kvórum, ktoré tam sám satanov nejaký služobník naordinoval a privaril to diabolským zvarom, že sa to nedá odvariť však v tom parlamente. Že by sa jedným hlasovaním zrušilo kvórum a referenda by boli platné, keby tam prišlo aj 7% občanov, ale by sa spýtali, kto chcel slobodne by prišiel, kto chcel slobodne by neprišiel a že by si to odhlasoval ako vo Švajčiarsku, menšie, väčšie veci, aj veľmi, keby bola veľmi vážna vec, tak by štát povedal, musíte prísť povinne k referendu, ak neprídete 200 eur pokuta, pretože sa jedná o veľmi vážnu vec, či ideme do vojny, či nejdeme napríklad. Že by sa toto spýtali občanov. Absolútne ich to nenapadne. Debilita tu vládne totálne. Ignorácia, hlupot, hlupota. Kto toto chce? No to chce diabol, to chcú temné sily. Pretože kresťan nie, ja ďalších 100 kresťanov, tisíc vám také niečo navrhne priebehu 35 rokov, hodené do koša, zignorované, zabité, potratené. A nikto za tie potraty dobrých nápadov nerobí pokánie. A církev čo robí? Mlčí, médiá neburcujú, prorocky nevarujú. Toto je obrovský problém. To je zakázané poznanie sú dobré nápady, to si zapamätajte. A keby ste našli nejaký perpetuum mobile alebo nejaké antigravitačné vznášadlo ako Nikola Tesla alebo Free Energy, príde ku vám niekto z taj, zo sub, nie tajných služieb, je super tajných služieb, to nad tajnými službami, Totiž sú ešte nejaké supertajné služby, ktoré nevie ani nikto, kde sídlia, ale keď sa nejaký rejiteľ tajnej služby s nimi skontaktuje, začne sa chvieť a triasť, keď nevykoná rozkaz, ktorý mu zavolal nejaký pán Fantomás. No, v takomto svete žijeme. Z tajných, sú super tajných služieb toho vedca navštívi nejaký pani kožených kabátoch a povedia, viete čo váš vynález, že energia bude tu zadarmo, e, my to nemôžeme, dať, alebo auto na vodu, alebo antigravitáciu to nemôžeme pripustiť, pretože prečo? Však ľudia by mali zadarmo energie. No lebo to hrozí národnú bezpečnosť a to takto zaklame satanistická lož, že to ohrozuje národnú presne naopak. Vy vy, tajní služobníci moci pánov nenažratých kapitalistov, ohrozujete národnú bezpečnosť a vy tu vyšlete mafiánsku skupinu, toho vedca zastrašia, vynález mu ukradnú alebo sa dohodnú, že mu dajú miliardu. Ak to odmietne, tak ho zabijú. Toto sa robí, to je zakázané poznanie. A toto, keby ste chceli vo vysielaní slovenskej televízie Český alebo Českého rozhlasu povedať a predložiť dôkazy, tak vás tam nepustia, mikrofón vám vypnú a vás vyhodia a povedia, my si, nepo, my si neprajeme takéto znepokojovanie. Toto a tisíc mnohých vecí je v zakázanom poznaní a to je pred nás, ktorí sme trocha inteligentnejší, trocha zodpovednejší, trocha nezištnejší, nehrabeme len pre ja moje, ale chceme aj, aby tomu národu bolo dobre, tak my máme problém. Oni problém nemajú. Oni nemajú už ani výčitky svedomia, nemajú ani hambu. Ich jediné, čo ich za... sú to agenti MI6, takí, čo sa chovajú absolútne ako džentlmeni, džentlmeni, solidiáci, profesionáli. Ale keď príde príkaz od Fantomasa, aby niekoho zlikvidovali, tak oni nasadia všetky schopnosti, ako niekoho zabiť, umlčať, zavraždiť. A urobia to pre dobro koho krajiny? To robíte pre dobro krajiny? Alebo to robíte pre dobro nejakého oligarchu skrytého a fantomasových otrokov a patolízačov? Nepočul som za celý svoj život. Máme evangelizovať všetkých Čiže aj agentov tajnej služby, ktorí počúvajú aj slobodný vysielač. Ja som nepočul jedného kniaza, jedného biskupa, žiadného pápeža písa tvária, že žiadne tajné služby neexistujú, že žiadne útoky pod falošnou vlajkou sa nedejú, že tí, ktorí vlastnia peniaze a finančný systém zadlžia tú planétu, bola zadlžená 100 biliónov a po pandémii už je 200 alebo 300 biliónov zadlžená. A keď dáte takú otázku, ktorú, ako dala nejaká sestra v médiách, a komu sme to my vlastne zadlžení? Toto je zakázané poznanie. Opo, nehovor to! No však ale ja som slušný človek, aj ty. Kopuje nás slušných, my sa pýtame, komu sme to zadlžení, toľké bilióny. Oni to na čo? Oni to vôbec nepotrebujú. A prečo nás stále dávajú úvery, z ničoho výberu, aj to je zakázané vôbec o tom hovoriť, a zadlžujú rodiny, ľudí, aby boli otroci, aby a celé štáty a vyborobia pandémiu. Tu sa zahrá, že ideme chudobným, chudobným, pápežko to požehná. A však tí chudobní sa zadlžili dva, trikrát ako boli. Toto je, to není krádež. Nie, nie, nie, ani v cirkvi sa to nesmie povedať. No tak ale vy ste malé deti a vás niekto opil rožkom, oklamal a vy ste ako infantilkovia na 1. mája, nech žije KSČ, tak nech žije NVO, vy, vy toto robíte. A keď sa niekto ozve, aj medzi vami troška zodpovednejší, trocha dospelejší, trocha snáď ďalej vidí ako vy, si od nosa nie len 10 cm, no tak vy ho nepustíte ani k úradu, ale vy ten systém vlastne tou poslušnosťou udržiavate. A keď toto je zakázané poznanie pre vás, úplne elementárne, základné otázky, čo, o čom to my vieme, však toto je satánov systém, čo my tu podporujeme. My by sme vo veľmi veľa veciach mali nasadiť kresťanskú hodnotu, ktorá sa volá svetá neposlušnosť a zabojovať. A nie je to nemo sa na to prizerať. Toto, keď začnete rozprávať budete veľký čudák v kolektíve. A zistíte, a veľmi vás prekvapí, že tí, tí priatelia, kolegovia, ktorí odprisahali, ako budú verní pravde a dodržiavať zákony a všetko rozhodnú spravu, oni sa dívajú, že to sú krivé zrkadlá, pokrivené týmto nemravným svetom a to je bolest Kristovho učeníka. A čím je má čistejšie srdce a charakternejšie, tým ho to bude viac bolieť a veľmi ho tento svet poraní a jeho nespravodlivosť. Ak sa vám to stalo, ak máte nejaké tie rany z tohto sveta, s fungovaním tohto sveta, to znamená, že ešte žijete a ste asi niečo statočné vo vás je a každý dostane nejakú tú šajbu, tak to tak sa otrazme ako chlapi, nebuďme nejaké tentítka rozmaznané, zo ženštele alebo zinfantilizované. A tí okolo nás, to sú neraz Petra, Petrovia panovia, ako je to v jednom tuším seriáli, nevidel som ho, len tak som o tom málo čítal, že to je nejaká postava Peter Pan, a on nechce dospieť, nechce byť dospelý. On chce zostať v detskom, lepšie povedané v infantilnom stave. On vie, že je zle, ale nemá chuť s tým bojovať. Je to boj s veternými mlynmi, treba tam... Na... Jo, takýchto rytierov, to sú výnimky. Jeden zo sto, jeden z tisíc. Keď sú väčšie veci, jeden zo sto tisíc a do toho pustí len verbálne alebo z milióna, Koľko kňazov robí niečo takéto, čo ja robím? Nemôžu si to dovoliť, však majú náhubky. A pod tým náhubkom majú respirátor a nad ním ešte aj rúška dve. Takto si žijú a myslia si, že žijú slobodu a ohlasujú Ježiša a polovicu z dôležitých vecí nemôžu povedať. A majú z toho jeden žalúdočné vredy, druhý má obrovské problémy s prostatou, tretí má nádor na mozgu, taký a taká pícha v ňom, alebo sa pretvaruje, má z toho výhody a klame iných, aj spolu s tým Ježišom, aj s Evaníliom a právoplatnými sviatosťami a vidí, že je strašne veľa krivt v tomto svete. Taká hlavná vec, čo musím keď mám teda slobodu bez náhobku, bez rúška povedať, že cirkev si neplní svoje spoločenské povinnosti, iba tak na poli, druhú polovicu svoje prorocké poslanie ohlasovať pravdy, aj nepríjemné pravdy, ktoré tu spomínam len tak, tak, tak, tak, tak špičku ľadovca, taký, taký má trošičku z tých problémov, to si môže povedať niekto, kto je mimo služby, mimo armádu, mimo políciu, mimo kňažstvo, mimo súdny systém, už je zabezpečený na dôchodku, mimo nejakých eh, tých inštitúcií, tam sú všetci do, dostrašení, dokadení z toho, že ako náhle začnete dávať nepríjemné otázky, ktoré, by pomo ktoré keby sme to odhalili, vyriešili, tak by sme veľmi veľa vyriešili, bolo by nám tu veselšie, nie takýto ponurý, smutný svet a povrchné zábavy v ňom. Keď nás to poraní, možno je to taký signál, viete čoho? Čo vám poviem ako duchovný muž, že dobre, že vás to poraní, lebo keby vás to neporanilo, žili by ste 10 ročia Išli by ste do dôchodku, aj tak by ste zomreli a vôbec by ste si neuvedomovali vážny stav planéty, v ktorej sa ona v duchovnom stave nachádza. Že sú to apokalyptické časy, o ktorých nám hovorí sveta, bolo včera Brigity, ale len mená. Sveta Brigita Švedska má men, teda Sviatok cirkvi, kedy 23. júla. Niečo som o nej písal, našiel, prekladal, doľaďoval. a prekvapila, ako bola veľmi kritická k pápežovi svojej doby. To som nevedel, spolupatronka Európy. Tam ona so svetou Katarínou Sienskou zápasili, aby pápeži, ktorí odbehli do, pohod do pohodlnejšieho paláca v Avignone, kde boli skoro 70 rokov a nechcelo sa im ísť do Ríma, tam boli samé problémy. Oni z toho strašne trpeli a Kristus sa cez tieto svetice doslova sveto vyhrážal aj týmto pápežom, že akí sú zdrbáčení, akí sú spohodlnení a že ich čakajú obrovské tresty, ak budú slúžiť svojim falošnému egu, aj vtedy už boli hlasy pred 700 rokmi, že zrušte celý celibát. Joj, tam sú také prísne slova. Pápež, ktorý dovolí kňazom telesné manželstva, tak bude trpeť ako ten najstrašnejší zločinec. A tam sú také opisy, jak z pekle, keby ho mali škvariť. Diabli, za to, keby to dopustil. Preto to pápeži nepovolujú. To bolo dané nie kvôli majetkom, ale nejakej väčšej veci. My sme totiž povolaní v prvom rade do nejakého nebeského vzťahu k nebeskému ženíchovi, aby sme sa my sami chystali na nebeskú svadbu, na obnovenú zem, kedy krásny obrázok je na dnešnú reláciu, som kde si našiel. Neviem, kto je toho autorom, pán Ježíš. A jeho nevesta, no e, títo ezoterici hneď vedia, však to je Mária Magdaléna, to bude tá nevesta, Myslíš? To je taký ezoterický, gnostický pohľad, gnostická církev a určite pán Ježiš mal vzťah Mári Magdalene, ale ešte dôležitejšia žena bola po jeho boku a to bola jeho svetá matka, svetá pána Mária, ktorú nám on dal z kríža, keď umieral. A Jánovi, svojmu najvernejšiemu učeníku, povedal, hľad, to je tvoja mat matka, Čiže to je matka nás, jeho učeníkov, matka ľudstva, matka spásy. A tá bude, to je nevesta Ducha Svetého. A kto vie, na tomto obrázku, ako nevestu, nedal jeho svetú matku a my čakáme príchod Kristov, to je už taký pocit mám v cirkvi, to vám povedia, áno, áno, to sa slávi, pán Ježiš je kráľ, tá príde, druhýkrát príde, to vám povedia, to veria, ale keď im poviete, a nečítali ste v knihe Pravdy, tam je, povedal nám teda tu Ježiš, tu odkazuje, že my sme tá posledná generácia, ktorá zažije aj antikristovú vládu, aj falošného proroka, aj celosvetovú círke, bude to najťažšia skúška, geopolitike bude strašný chaos, oni sa nás mocnia, nám tam nejaká očipujú 666 a že bude vychvátenie spravodlivých, to bude prvé vzkriesenie a, a potom, potom bude obrovská skúška, obrovská mela, možno aj svetová vojna. A potom pán Ježiš príde a ukončí tento hrozný stav po 6000 ročnom putovaní. Tak na vás kúkajú, že čo to rozprávať. A im je to možno sympatické, možno by to chceli teda prijať, no ale takto nás to na teologických školách neučia, takto sa na školeniach rekolekcia kňazov tam neškolíme, že by sme na a to, to keď poviete, naša generácia, my to máme zažiť, my sme posledná generácia, keď im to zdôrazníte, tak budú vás mať, viete za koho? Za veľkých čudákov. Oni tomu neveria. Oni tomu neveria. A to je hriech. A usvedčo, nikto ich neusvedčuje v slovenskom, československom národe. Vy hrešíte vy už neveríte. Vy veci neberiete vážne. Vy sa už pochabíte. A robte za svoju neveru či poloneveru pokánie. A budú sa čudovať. A budú vás mať za blázna. Tak, ak sme blázni, tak za poštolom Pavlom vám hovoríme, že my sme blázni pre Krista, svetí blázni pre Krista. A prečo nám nepoviete nič, milí kňazi, a milí biskupy a milí pápeži, nič o tisícročnej ríši. No to je, viete, to je taká, také podobenstvo tisíc rokov, ano, pán Ježiš príde tisíc rokov za vlade a to je tak, taký symbol dlhého času. No tak počúvajte, máte to v Svetom písme, ktoré vám nikdy v kostoloch neprečítajú. Ja som to tam nepočul. Ich čítanie, ak za toľké desať ročia, čo tam chodím. 20. kapitola zjavenia poštola Jána. Potom som videl z neba zastupovať aniela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka toho starého hada, ktorým je diabola satana, sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavreli ho, zapečatili ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší tisíc rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny. Sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo aj tých, čo sa neklaňali špelme, ani jej obrazu neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kráľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo tisíc rokov, štvrtýkrát na takom krátkom úseku. To je nikde, len tu. Pokračuje text. To je prvé vzkriesenie. Vraj prvé vzkriesenie bude vychvátenie pár jednotlivcov do neba pred vládou Antikrista, či počas vlády, ale ešte pred tým druhým skriesením, čo zažije celé ľudstvo už na konci starých čias, či to bude 144 tisíc vyvolených, alebo to bude 20 miliónová armáda, netuším, ale o prvom skriesení takisto, to je zakázané poznanie v cirkvách. Píše sa to tu, niečo by sme mali o tom vedieť. Blahoslavenia svetý, kto má podiel na prvom skriesení. Na tými druhá smrť nemá moci ale budú kniazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať tisíc rokov po piatých krát. Ja si myslím, že to, preto je táto ďalšia, ďalší tisíc rokov. Je tu na krátkom úseku 5 krát spomínaný ten Čiže to nebude asi nejaké podobenstvo, nejaký dlhší čas, ale bude to ako kniha pravdy a tam autor knihy pravdy, čo to diktoval z neba, nám odkazoval, že to bude brané do slova. Mali by sme mať tam už skriesené, obnovené, spiritualizované tela. No a keď vám to tak hovorím, je to jedna z pasáž, jedna z tých 100 vecí, ktorú máme. Je to zakázané poznanie v cirkvách ktoré máte v Biblii. A keď bola taká otázka asi pred 70 rokmi na Svete oficium do Vatikánu, že či to tisícročné kráľovstvo, teda to nebude, určite to vedia veľmi dobre, to Vatikán pomenoval, že to nebude politické kráľovstvo, niečo ako komunistická ríša alebo nacistická, to bolo falzifikát, veľmi dobre, aj Hitler hovoril o tisícročnej ríši, určite to není toto, čo sme čítali, to bude Ježišovo kráľovstvo, nie Hitlerovo ani Stalinovo. To má Vatikán veľmi dobrú a presnú odpoveď, ale druhá odpoveď, že či to teda bude tu na zemi, či ten pán Ježiš príde kráľovať na túto zem, alebo to bude na inej planéte, alebo v duchovnej ríši, tam duše, kde budú v nebíčku, pod nebíčku, nad nebíčku, nejakej tak prišla taká veľmi jemnolinká odpoveď, viete, nemôžeme to vyučovať a, eh, s veľkou istotou. No tak, toto je náš hriech, nemáme istotu. Svetý Pavol VI povedal je to témy 4, nový Sima sa to volá, už na druhom vatikánskom koncile naša smrť, posledný súd, nebo a peklo, k tomu patrí aj prvé vzkriesenie, vzkriesenie tiel, druhé vzkriesenie obnovená planéta Zem a je Kristovo kráľovanie na tejto obnovenej Zemi. Vraj to bude táto planéta, nie nejaká iná. Vraj tu sa Pán Ježiš vráti už nie do ľudského tela a naše tela vzkriesi. Toto v antikristovej ríši, keď začnete, to vás všetci počúvajú. To aj všetci veria, všetci to cítia, že tu nejaký kontroling príde a čertí majú nachystané globalisti. Už to je na spadnutie ale to, čo príde po antikristovej ríši, to je naše ťažisko kresťanskej svetej viery, nie antikristová ríša, to je dočasné. Čo sa trasieme? To je dočasné nejaké 3 roky, 7 rokov, nevie sa. Snáď to bude skrátené na 3,5 roka. Mnohí hovoria, že by to nevydržal nikto, keď to príde. To je naše ťažisko o ktorom my máme ohľad. No ale toto vie, čo to nebudeme znepokojovať poslucháčov. Svete oficium vo Vatikánčiku povedalo, že to nie. No tak a vy tam čo riešite vo Vatikánčiku teraz? Klímu? Roztopenie ľadovcov pri Schwarzeneggera tam necháte sa, tlieskate si tam. Púpušov tam žehnáte, mávate im, toto vyriešite. No to je istota však, že robíte dobre, ale ste úplne mimo ste stratili svoju identitu. Dajme miesto pesničky prvú kašku od pana Veka. Protože jakým způsobem se rozkrádají jednotlivé státy, svobodné, suverénní státy, eh, nebo státy, ve kterých je panovník, je feudál, je tam nějaká šlechta, teď přijde nějaká banda, která to svrhne a rozvrátí. Eh, jakým způsobem je potom následně ta země rozkrádána? tam přijdou nějací loupežníci, kteří vezmou bambitky a řeknou, teď je to naše, uh, už to vaše není. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, takhle se to nedělá. To se dělá jinak, to se dělá pomocí toho, že přijedou kloboučníci z Londýna a řeknou vám, my vás zaplavíme penězi. Jenom nám tady podepište směrečný úvěr, dlužní úvěr, No a zasypávají vás penězma. V nějaké chvíli zjistíte, že vy nejste schopni splácet a oni eh, v tom zasypávání peněz vůbec nijak nekončí. Jim to nevadí, oni vás zasypávají dál, že? A vy si říkáte, no to je skvělé, oni jsou, no oni jsou rozumní, oni chápou naši situaci a zasypávají vás dál penězi. A v nějaké chvíli oni přijdou a řeknou, vy jste v platební neschopnosti, vy nedokážete nic plácet, ale my víme, že byste skončili v nasprostém krachu, my vám nabídneme řešení. Proveďte privatizace a zprivatizujte veškeré doly, e, veškeré zdroje, zprivatizujte železnice, zprivatizujte e, eh, bytový fond, zprivatizujte všechny vodárny, zprivatizujte všechny elektrárny, zprivatizujte všechnu e, infrastrukturu, zprivatizujte všechny ropné vrty, které máte, zprivatizujte všechny plynové vrty, které máte, zprivatizujte úplně všechno a e, my to koupíme naše firmy to koupí, které vlastníme, naše banky to všechno koupí. Bude to všechno naše a vy se tím vyvážete z těch dluhů. Skoro, ne ze všech, ale z velké části. A díky tomu, že se vyvážete z velké části, dejme tomu, že z 60-70%, tak se dostanete do sféry takzvané manažovatelnosti dluhu. Budete zadluženi jenom už ne ze 120-150%, ale budete zadluženi jenom z 30%. A díky tomu od nás dosáhnete zase na další velké, bohaté, velké úvěry. Vezměte si, tady máte další peníze. Natisnuté peníze. Tak takhle se rozkrádají státy. Takhle byla rozkradena Česká republika po roce 89, takhle by roz, bylo rozkradeno Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, všechny státy. A po 30, 35 letech nemáte kde bydlet, máte obrovskou inflaci a ještě ti dobytkové vás e, chtějí zatáhnout do války proti Rusům, protože ti ještě nejsou rozkradeni. Tam ještě se to nepovedlo. Díky Stalinovi který Trockého jakožto agenta uh, eh, Rečildova impéria odhalil a svrhl ho a vyhnal do, do vyhnanství. A potom ho nechal ukončit, že Merkátorem a jeho sekáčkem na let. No, to je realita. Takže jakmile někdo začne mluvit o jezuitech nebo o chazarech, tak si říkám, hm, je hotovo. Není, není světla na konci tunelu. To znamená konceptualita, Konceptualita je o tom pochopit, kdo řídí světové procesy řízení. Rozhodně to nejsou chazaři ani jezuité. Tak, pán Vejka, vďaka za geopolitické minimum, které by sme mali počuť. Myslím, že pred maturiou na stredných školách a malo by sa to rozoberať aj na ekonomických fakultách, aj vo vládach, aj v médiách úplne normálne. Toto je ďalšia vec zakázaného poznania, ktorú keby sa nejaký študent ekonomickej fakulty chcel prezentovať nejakej svojej práci, tak ho vyhodia, moderátora z televízie, z rozhlasu, vyhodia vás, rozlučia sa s vami. Môžete si to povedať vo svojom na nejakom súkromnom webe, na nejakom súkromnom kanále. A a my, čo sme v alternatíve, čo vydávame zakázané knihy, všelijaké tajné informácie zverejňujeme, buďte tiež opatrní. To sú veci, ktoré sa často šíria v alternatívnej scéne, v tých knihách, čítame ich. Bez toho, že by sme si overovali zdroje, mnohokrát sa tie zdroje, či to je pravda, nedajú ani nájsť to, to sú len taká intuícia. Aj toto, čo povedal pán Veka, to sú zasvetené veci. Niekoho kto vidí troška z nadhľadu, dosť vysokého nadhľadu, preto ho kopu ľudí v Čechách a na Slovensku počúva. Sú 10 tisíce ľudí, pretože to je zakázané poznania, oni cítia, že hovorí pravdu a netára. Ale aj v tejto sfére, ktorej pôsobím, všetko sa hodí, máme takú taký zlozvyk zhodiť všetko na Chazarov a ríšiť Chazarskú ríšu, čo bolo pred tisíc rokom a myslíme si, že keď si nakúpime knihy o Chazaroch, že to už vyriešime a nevyriešime úplne nič a budeme mať len väčšie frustrácie a smutky, ako svet beží. Takisto sa v duchovnej sfére všetko vrhne na jezuitov. No takýto primitivizmus vládne a sú na to stovky videí, čo to akože potvrdzujú. Ďaká pán Veka, že ste to odhalil, že to je takisto, to sú služobníci oca Leží, ktorí bez rozlíšenia zhadzujú vinu na nejakého neviditeľného nepriateľa. Jezuiti, za všetko môžu jezuiti. A ty si sa stretol s nejakým jezuitom. Ty si bol u jezuitov niekto pár rokov a potom, tak to by bol iná debata však. A to, že Adam Weishaupt bol apostatovaný jezuitá, že pápež vtedy, keď vznikala svetovláda za oceánom, keď sa chceli vzkriesiť atenská demokracia v Amerike, Spojených štátoch, cez Georgia Washingtona a tú partiu, tam mali vraj krásne idei, prišli tam nejakí páni, ktorí mali obrovské prachy a chmatli aj Ameriku, chmatli aj finančný systém, a zaviedli tam svoje tajné poriadky, tajné supertajné služby, začali dávať príkazy a museli aj tá americká vláda, celá Amerika ísť podľa ich scenára a treba rozlišovať, dajte pozor, čo vám teda snáď môžem Nezvalte hneď na niekoho vinu, lebo ste to počuli na desiatich miestach. Môžu to byť iba papagaje, ktoré to kde si v alternatívnej scéne odkúkali, vyčítali, potvrdili si to na 5 miestach a myslia si, že to je pravda. A bez rozlíšenia môžu z tých najväčších, najväčších zločinov obviňovať nejaké nevinné spoločnosti, bytosti a bez rozlíšenia, že sú nejakí jezuiti pravoverní a že sú nejakí apostatovaní. Podobne, že sú Židia, ktorí sú veľmi zbožní a že sú Židia veľmi bohatí a že sú e, Židia veľmi vychcaní a že majú rozličné mená chazari, chasidí, chabadisti. Treba sa naučiť rozlišovať, neponáhľať sa, doštudovať si troška hĺbšie veci. A jeden zasvetenec vám povie o veľa dôležitejšie informácie ako 10 tisíc papagájov. Včera som otvoril knihu Ilumináti sekta a jej už sa zmocnila svieta, no počúvajte, když títo bankéži v roce 1694 podvodne získali monopol na úviery v Anglii, stali sa obludou, jež sa nyní zmocnila svieta. Bankovní kartel se sídlem v Londýně pohltil planetu a bude mít, nebude mít dost dokud neschamstene všechno a nezotročí lidstvo duchovne, mentálne, neli fyzicky. To je podstatou nového světového žádu. Poslední úder přišel od tajného spolku Cecila Rodesa, kteří roku 1891 začal pro Natana Rothschilda absorbovat bohatství světa a vládnou celému finančnímu světu že títo bankári už boli v 17. storočí zjednotení, veľmi silní, že tu už vtedy bola červený drak, červená šelma. Na to upozorňovalo len pár kazateľov, ktorí boli veľkými lídrami v cirkvi a Vatikánom, akoby nepovšimnutí. Do oficiálneho učenia z žiadnej cirkvi neprišlo, že toto je šelma, vykrmujeme ju všetci a s nami tá šelma zatočí. Také sú predpovede, máte to v Biblii a je dobre to takto pomenovať. No a tí medzi kresťanmi, čím sú vyššie postavení, čiže kňazi, biskupy, arcibiskupy, kardináli a pápež u nás katolíkov, tak tí majú aj nejakú zodpovednosť to monitorovať. A nejaké hrozby pre ľudstvo, pre církev, teda aj napomenúť. Oni si tieto povinnosti, väčšina z nich neplní. Na to prídete. A čo je zvláštne, že oni si mnohokrát aj uvedomujú, v akom svete žijeme. Oni si to aj medzi sebou tak potichu tí biskupy aj kniazy povedia, ale keď im poviete, eh, že tak ja by som to aj chcel povedať. Do Radia Lumen by som aj chcel, ja to poviem, ja si to naštudujem, ja to pomenujem, ja všetkých upozorním, tak vás tam a nepustia. To je zvláštna vec a to je vlastne cenzúra o veľmi vážnej veci. Finančný svet, všetci máme peniaze, všetko na to ide a je tam zneužitie obrovské moci. Sú tam megakrádeže, nielen miliardové, už bilionové, a za toto Vatikán nesie obrovskú zodpovednosť, že oni to posledné roky vôbec nepomenúvajú, oni sa usmievajú tam. A idú sa venovať chudobným, no a František veľmi silno, pápež keď tu bol, tak mal veľmi silné väzby na moci pánov tohto sveta, až máme podozrenie, že ho tam dosadili ako nejakého svojho emisára. To si trúfol z arcibiskupov povedať iba Vigano, nuncius v Spojených štátoch, ktorý bol do roku 2016, čiže ešte 3 roky za pápeža Františka, normálne v úrade obrovský vysokom, nunciu v Spojených štátoch pre tých, koľko je to, 300 biskupov a 50 tisíc kňazov a 300 miliónový americký národ, veľmi vysoká funkcia, že ho tam Benedikt vyslal. No a ten bol Františkom odstavený on mu predložil nejaký McCarrick, ktorý bol na čerpanie peňazí veľmi populárny vo Vatikáne, hoci mal nejaký nemravný profil, dosť homoobvinení z tých seminaristov na neho bolo a Vigáno našiel dôkazy. Dôkazy konkrétne a predložil to nie médiám ako debil, ako seriózny, čestný muž to predložil Františkovi medzi štyrmi očami a prosil o vyriešenie. František sa fakt zachoval ako falošný prorok, pretože hovoril o samom milosrdenstve, milosrdenstve a odpustil všetko aj Rupníkovi, odpustil všetko aj Mekerikovi, no ale toto je zločin. Toto karhala aj pán Ježiš cez Katarínu Sienskú aj cez Brigitu Švedskú, toto Vysmievanie sa spravodlivosti a preháňanie to s milosrdenstvom, to je obrovská vada mnohých prelátov. To je obrovská nevyváženosť, pretože ak niekto spáchal nejaké trestné činy, svetá povinnosť predstaveného je to prešetriť, aby to nebolo krivé obvinenie, vyšetriť, dokázať a spravodlivo potrestať ako príklad pre iných, že prídeme raz všetci pred posledný súd, sú to veľmi vážne veci, tak niekoho, kto spáchal veľké hriechy, u nás sa to volá delikty, veľmi vážne ho musíme potrestať. Čo sa nestalo, preto praskli nervy Vigánovi a začal Františka urážať, začal mu nadávať do satanovho syna, do nejakých kancov, ktorý prišiel riť zahradu a nenávisne hádzal do ňoho zo zúfalstva. Ale začal dobre. Začal čestne. A mal v tom pokračovať. A to, tie nadávky, tie urážky, to už bolo prehnané, ale dá sa to ľudsky pochopiť. No a František, všimnite si, že si nechal až do roku, dokonca 2025 sa nechal, ale potom sa on uklonil. Do 2024 bol Vigano exkomunikovaný a začala tá vojna 2018, čiže bolo to 6 rokov a nehal si na seba verejne, to sledovalo miliardu dve ľudí po planéte, nehal sa urážať. A popri tom Vigano hovoril prorocké veci, čo by mali hovoriť všetci kardináli. Mal tam veľmi dobrú časť a veľmi nedobrú časť. Treba takisto rozlišovať. Ak František tým, že nezareagoval, hoci povedal, že možno sa k tomu vyjadri a novinári, prečítajte si to a urobte si vlastný úsudok. Tým vlastne sa ku všetkým tým obvineniam voči svojej osobe aj toho Mekerika vlastne priznal. Toto všetci inteligentní si to všimli, je to obrovský problém, preto som Františka nazval nesvetým pápežom, preto ho nazval Vigáno služobníkom satana a kniha pravdy hovorí, že to je preto a pre ďalších vecí falošný prorok. Ja som to nechápal v tých prvých rokoch, dnes to už chápem. Nebo to registruje a tam prezrádza, že kardináli, ktorí volili Františka, boli cinknutí. To sa povie na voľby v Amerike, keď vyhral Biden a odstavili Trumpa myslím, že 2020 to bolo, že voľby boli cinknuté. Vraj boli voľby cinknuté už aj Františka. Kardináli vraj, ktorí ho zvolili na časť z nich, sú to spolupracovníci svetovej vlády a tajných služieb, ktorí nemajú kniažské povolanie ani Kristovho ducha, sú to nasadení agenti svetovej vlády. Niektorí z nich sú prohomo, niektorí sú aj prosodomo. Ďalšia tretina jeho voličov vraj boli tí, ktorí, na ktorých mali tajné služby kompromateriály. To je takisto zakázaná téma. Kompro, to je každý urobíme v živote aj nejaké chyby, niekto aj hriechy, niekto aj hambu, niekto aj trestné činy, dostane sa niekedy do nejakej izolácie, trestu a pri navštívia vás agenti z tajných služieb a navrhnú vám spoluprácu, vraj takto prišli aj za Františkom v Argentíne, možno ho pozvali aj do Davosu, nejakí vyslanci svetovej vlády, že by potrebovali niekoho, kto by teda pripravil ten svet na falošného proroka a aby to nebolo pre tých katolíkov také ukrutné, tak musíme to premostiť nejakým pontifikátom, ktorý bude naklonený globalistickému programu NVO 2030. Tak si ho našli, vraj ho vyslobodili z Kordoby, kde ho odstavili jeho obete, to priznal a zverejnil spoluarcibiskup Laplaty Hektora Koer o Francisovi, že mu niekto zavolal, nejakému odstavenému jezuitskému predstavenému, o ktorom Pater Kolvenbach už vtedy, keď bol jezuitským predstaveným najmladším v Argentíne, prehlásil, že svoju narcistickú povahu a skrytú píchu zakrývať pod pláštikom pokory, to bol jeden bod, veľmi dôležitý, svoje neurotické obsesie a tiene pochybnosti o katolíckej viery veľmi rád premieta do iných, ktorí sú okolo neho, to je potvrdené na viacerých miestach. No na tretej bod o Francisovi, že rozdelil rád jezuitov v Argentíne svojim autoritárskym chovaním. To bol Pater Kolvenbach, predstavený jezuitov a toto sa splnilo aj keď bol pápežom a vraj tiež ho oslobodili, imunizovali, dosadili, tretina sú zapredaní preláti, tretina sú preláti s kompromateriálmi, ktorí veľmi radi vymenili svoju kariéru za nejakú pobyt samotke alebo base a stali sa vysokými prelátmi. A tí zahlasovali za ich kandidáta a tretina jeho voličov, možno polovica boli tí, ktorí sú infantilovia a pridali sa k hlasujúcej väčšine a nebo to videlo a prehlásilo, že tento pápež nebol zvolený legitímne. Toto si trúfne povedať niekto z hora, kto to vidí. Ja vám to len oznamujem, že toto by ste našli v knihe Pravdy a preto ho nazvalo nebo a Ježiš cez tú knihu, že to je falošný prorok a preto sa 20-30 biskupov spätilo, lebo my na toto dolu nemáme dôkazy. To sú informácie zakázané z tajných služieb, ktoré, ako pán Veka hovorí geopolitike, ja vám hovorím v cirkevnej oblasti nejaké veci, ja na toto dôkazy nemám, preto to ani nebudem tvrdiť, že to je presne tak, že no keby som to začal tvrdiť, tak pán biskup by ma mohol kľudne, boli takí kňazi, ktorí to povedali, že František není pravoplatný pápež, tak okamžite bol exkomunikovaný, lebo sa naruší jednota, to sa dá pochopiť. No. Kto chce, kto má na to dôkazy, tak e, nech ide a môže byť hneď mučeník. My ostatní nevieme, ale dávalo by to zmysel, prečo sa František choval tak, ako sa choval, že priniesol aj veľmi progresívne veci, ale aj veľmi nebezpečné veci, že peklom snáď je prázdne a poďme žehnať aj Pupušov a teraz, čo sa stalo vo Vatikáne, tak to bol vrchol Františkov hnilého apoštolátu. Jedna vec, ktorú urobil tu strašnú, že požehnal vakcíny, odporúčil až zastrašil ostatných, že máte to príjmať. Čo, čo vy ste vy samovrahovi a nepríjmate vakcíny? To, však to, to je samovražda, keď vy nepríjmate, no však ale to není schválené. A vy tam nevidíte, však tie, tam v tých vakcínach bola aj potratené bunkové linie z potratených detí, vaša polosvetosť, či čo ste to tam a my máme povinnosť odporovať tým vakcínám. To nám povedal svätý váš predchodca Jan Pavol II. O tom nič. To je zakázané poznanie. To bolo učenie cirkvy, poklad víry, tradícia svätých pápežov. A zrazu neplatilo, tu prišiel nejaký Francis, uveril celému a zrušil to jednou vetou, že ideme príjmať tak. A totálne, totálne zmetky, falošné prorok ako hrom v tejto oblasti. Okrem toho, že tam je mRNA, čo tam ešte je, keď spike proteíny, nanotechnológia, taká, že keď si dajú niektorí ľudia do mobilu, mám teraz taký mobil, ten minulý, čo to bol iPhone, či čo to bol, tam to nebolo, tuto je tento smartfón, tam si dám Bluetooth, iné zariadenia Bluetooth a normálne mi tam behne, keď niekto očkovaný, tak vysiela jeho telo MAC adresu. Je to asi 10 písmen a čísel, toto vysielajú očkovaní. Toto pápež požehnal, to je zločin. Napríklad, a ďalší zločin je, keď povedala, že homopári, nepovedala ani slovo o ťažkom hriechu, nič o hrozbách pekla, nič o sodomí. A teraz nám prišli tisíc homošov, pred mesiacom to bolo do Svetopeterskej baziliky vo Svetom roku a oni sa tvária, že všetko v poriadku, Vatikán to povolil, Leo 14 sa usmieva, ak slnečko nahnojí, nepovie ani bú, ani mú, to je tragédia, to je osobná tragédia, neuvedom. On tam pasie Schwarzeneggera, on tam pasie klímu, on tam pasie nejaké capy somáre, hercov vyšportovaných capov, kadejaké pávy mu tam chodia a on nepasie vlastné ovečky a baránky, on vôbec necíti so stádom, že je po, pobité, rozdelené, dobodané, že tu praví barankovia sa nedostanú do Vatikánu. A aké capy sa tam hladkajú a tešia, zabávajú, nejaký cirkus tam príde. Katolické médiá vôbec nevysielali o tom ani o tých púť skandaloznú, tých pupušov, čo tam prišli. Štyria biskupy, ako štyria mušketieri medzi biskupmi. S kde to bolo presne? V Spojených štátoch zišli pred sochol Pany Márie, odprsovali cez ňu nebeského Otca, Najsvetejšia Trojica, Otče, Syna Duch Svetý, milosrdne pozrite na nás, úbohých hriešnikov, ktorý vašej božské veličenstvu ponúkame tento akt nápravy za ohavnosť, spáchanú vo väčšnom meste, počas tohto jubilejného roka tými, ktorí premenili milosť nášho pána Boha na zmyselnosť. V liste Judovom 4. veršietom a použil bohužiaľ so súhlasom autorít Svetej stolice kostol Jezu, Svetú bránu a baziliku svätého Petra ako platformu na pyšné obhajovanie legitimizácie Sodomie smilstva a iných hriechov proti šiestému prikázaniu. Páne, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Hoci sme ubohí hriešnici, ponúkame v spojení s skutkami zmierenia nepoškodeného srdca Pany Márie všetkých svetých, všetkých zbožných veriacich na zemi zadosť učinenie, ktoré si kedysi priniesol ty svojmu večnému otcovi na kríži a ktoré denne obnovuješ na našich oltároch ako nápravu a zmierenie. Za tých, ktorí zneužili takto jubilejný rok, baziliku, centrálnu, na obhajobu legitimizácie ideológie LBGTI. Páne, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa za spolúčasť autorít Svetej stolice na takejto ohavnosti nádhera. Ja ich len pochválim a preto vám to hovorím v relácii, keď mám slobodu, že toto vám katolické médiá ani vatikánske nepovedia. Oni s tým súhlasia. Myslíte, že títo štyria biskupy, títo štyria rytieri mariánsky a poctiví muži zbožní, ktorí majú v úcte Krista a vidia, čo sa deje, že sú to už veľmi vážne zásahy slobodomoravských lôží a globálnej vlády a tajných služieb vo Vatikáne. Vyzerá to tak, že tam už nerozhoduje pápež Lev, ani tajné služby, ale niekto nad tými supertajnými službami, ktorý je neviditeľný a ktorý má priamu linku na Fantomasa budúceho antikrista, ktorý sa tu zjaví. Ten rozhoduje o tom, že sa tam môžu diať aj o havnosti. A keď sa tam už spomína, som len tak podozrieval, že ale oni tu priamo hovoria, však to je agenda na sodomiu, čiže satanizmus intimnej oblasti. To není sprevádzanie LBGTI ľudí. To je účasť na propagande svetovej vlády. Agenda 2023. Vážený, je tu apokalypsa. V plnej vážnosti vám hovorím, čo sa deje o Vatikánskom centre. A všetci tí, ktorí sú v médiách a majú svetú povinnosť vás informovať, oni to, to je ohavnosť ututlávania a biskupy, ktorí to vedia a majú na starosti tie médiá, tak to je ohavnosť antiocovskej nezodpovednosti. Keďže ich nikto v československom priestore na pokáne nevyzýva, ja ako jeden slušný človek, poctivý syn katolíckej cirkvi, ktorý nehrám sa tu na nepoškvrnené počatie, ale na toto sa ja vám pozerať ticho nebudem. Ja vás vyzývam, aby ste robili pokánie. Po pesničke vám prečítam, čo vás čaká. Teraz vás vám rozpoviem ten svoj príbeh, trošku bláznivý. Ten, ako raz sudičky nad ránom, kľúč svoj stratili. To nebol kľúč, ako kľúč, čo bežne býva. Totiž za tým kľúčom vraj, tam divný je kraj, tam hudba sa vraj skrýva. Teda poviem vám, čo nikto čo sa nedá vziať, spieva Evka Kostolányová, ktorá niečo dostala od neba. Tuším, že len 33-ročný život tu na Slovensku dostala obrovský nielen pohybový talent a hlas speváčky, ale aj nejakú veľmi zvláštnu charizmu tá, táto naša speváčka vyžarovala. A okrem týchto darov pozitívnych dostala aj rakovinu, tuším, No a mladá musela odísť na väčšnosť. Raz sa ma jedno dievča spýtalo na onkológii, kde som chodil aj medzi mládež a deti. Boli tam väčšinou s rodičmi. A prečo ja zomieram, pán Kaplán? Však ja nemám ani 18 rokov. Mám rakovinu. Čo by ste jej povedali? Je koľko je takých ľudí? Ak niekto dostane, je na to veľmi jednoduchá odpoveď, ale nie, nie je dobré Ezoterici by vám podali hneď tú jednoduchú odpoveď. To máte z minulých životov. Vy ste urobila niekomu peklo zo života, no a musíte si ho trpeť. V tomto živote peklo, tak vám treba. No to je strašne kruté. Možno aj leživé keď to len niekto vyčítal v nejaké ezoterické knihe. To sa nepatrí, to aby teda kniaz povedal však také. My hovoríme aj tým pacientom, takej staršej pani som povedal, že prečo ja trpím, prečo ma pán Boh potrestal, tak som jej odpovedal, viete čo, môžeme trpeť ako pán Ježiš za hriechy niekoho iného. Toto, to je to, nie, to sa to určite. Môžeme trpieť za hriechy niekoho iného. Ty sa vôbec nezaujímaš lepšie o svoje náboženstvo. Aj v rodine sa prenáša vina, aj utrpenie, aj choroby a ten silnejší neraz trpí za hriechy toho slabšieho morálne. To není jeden prípad, v každej rodine každý normálny človek to zažije. Keď sa nám stane, že máme nejakú chorobu, nevieme toho zmysel, tak my to spájame s Kristom. Tak je to svoje rany s jeho ranami, svoju beznádej, s jeho odsúdením, s jeho kryžovaním, s jeho trpením a modlíme sa, spájame a vidíme v tom obrovský zmysel. Nič lepšie a hlbšie tu nenájdete ako toto. To je veľmi dôležitá aktivita, keď nevládzeme, keď nás to preťažuje, tak klakneme pod kríž a obvinia nás, však ty sa kláňaš modlám. Myslíš, že aj ty sa, štyria biskupy sa kláňali modlám, pane Mári modle, to bola socha, tak som mu napísal, prosím ťa, a keď klačím pod krížom, že mi je ťažko, a na tom kríži je Pán Ježiš zomierajúci. Ty si myslíš, že ja sa klaňam modle? Ty kreté. My sa neklaňame tomu drevu, my sa klaňame tomu obrovskému mystériu, čo tu Kristus za nás priniesol. Neurážaj, modlárstvo je v cirkve katolické, spomínam ho, ale nie toto. Toto to, to je služba Bohu. Pekne ďakujem tento týždeň Marcelovi, Miloslavovi a Miroslavovi za podporu mojej misie v alternatívnych médiách, ktoré je súčasťou táto relácia, poradňa na Facebooku pod môjim menom a viac informácií číslo účtu je na umenežiť.eu, kde sú nejaké články, ktoré máte, tuto sú také toho menej, hoci je to dve hodiny vysielanie, tam toho máte viac, aj odkazy, kde je to ešte viac týchto zakázaných informácií, ktoré sa nedajú uverejniť v oficiálnych cirkevných ani polokatolických médiách a Teším sa, že ma pán vyčlenil pre túto misijnú prácu, pretože je to robiť treba. ak mi tam pošlete 10 tisíc eur, zbytočných, ktoré chcete dať na nejakú sprostosť, viete, čo urobím? Urobím nejaké médium, nejaký poriadny žurnál, zamestnám tam 50 ľudí, najlepších, ktorí tu sú v Československu a budeme to robiť vo veľkom, robíme to zatiaľ malom, pretože máme skromné príjmy. Napríklad, ak chcete niečo robiť veľké, urobte, dá sa to urobiť, máte nejaké prostriedky, tak som vám dal nejaké tipy, nech sa vám páči, pretože sme tu krátko. Si predstavte zúfalstvo toho človeka, ktorý investoval do pozemských akcií, strašne sa narobil, nadrel, musel ako spolupracovať aj s mafiami, porušovať zákon a, a drel ako kovoň na nejakej veci, aby nadobudol nejaké bohatstvo, nejaký prvý milión je najťažšie zohnať korún. No a keď sa milión eur, tak to trvá nejaký čas však. Na, narobí sa, nadrie sa a zrazu príde na to, že rodina sa mu rozpadla, a že tie peniaze má ich veľa a že mu to pokazilo dušu, deti sa mu nejako vymkli, že stratil vieru Boha a že mu to teraz nejaká svetová vláda vyvlastní, zoberie a nebude mať nič. To je peklo, ktoré ho čaká. No tak rozmýšľaj, máš nejaké schopnosti, si šikovný, niečo si, si investoval, urobil pre druhých, zarobil, užil, no tak ale do Božích diel daj niečo, to, že tento svet sa pominie, Antikristu príde, títo superkomunisti to tu vyvlastne, majú na to už plán, robia to stáročia, robia aj svetové vojny, prvú, druhú, aj tretiu rozbehli, aby mali aj pandémia, aby mali bilióny, aby vás všetkých zadlžili a zotročili. A kto to nevidí, tak je hlupák. A najväčší hlupák je ten, ktorý nemá dôveru Boha, myslí si, že Boh neexistuje, že Kristus na kríži nezomrel, že to nemá zmysel a církev to sú len škandalisti a žiadne skriesenie nebude. To je najväčší kreté. To je hriešný kreténizmus. Bezbožná sa to volá. Prepáč, že som to diagnostikoval. Spirituálne presnejšie je to pneumopatia vysokého z extrémneho stupňa. Ešte ťa do pekla neposiela. Ja ti to z lásky hovorím, aby si nedopadol ako ten, čo si budeš klbať vlasy a trieskať hlavu, že čo som to ja žil celé 10, 20, 30 rokov som ja drel pre nejaký vonkajší systém finančný a vidím, že to sú diabli, čo to riadia hrabu. Nemajú dosť. Majú nahrabané 300 biliónov. Nemajú dosť. Oni potrebujú ďalších 300 ešte vyvlastniť celú planétu a dirigovať nás to, zakazovať ja bol dočípovať a do pekla strhnúť. Oni cítia, že málo, majú málo času. Oni cítia, preto to robia a diktuje im sám padlý aniel. Ten fantomas, ktorý je v úzadí, si to že vraj archivuje a robí presne, ako mu diktujú temné sily. Je to do času, je to predpovedané v Biblii aj knihe pravdy, ktorej počúvajte, čo vás čaká vážený cirkevný preláti. To počuť inde nebudete. Posolstvo číslo 1293. Vaša práca pre druhých nebude pre mňa znamenať nič, lebo budete súdení podľa svojej vernosti ku pravde. Potrestám vás a moja spravodlivosť bude neúprosná, ak neroztrháte vaše pohanské zákony a nebudete hlásať slovo, ktoré ste dostali už tak dávno. Vaše pohrdanie Božími zákonmi mi prináša veľkú hambu, ale váš klam, ktorý ma bude stáť duše, povedie ku vašej skaze. Tí z môjho ľudu, ktorí žijú podľa Božieho slova, hoci teraz sú pre vás ako nič, tí budú sedieť na súdnych stoliciach. Až budete predo mňa predvolaní uviezť vody, prečo ste zviedli môj ľud – sú veľmi vážne slova, preto dávam taký prorocký tón. Ja tu tak nezjapem cez týždeň, ale keď ma počúva pár tisíc ľudí, oni očakávajú, že udriem na nejakého diabla alebo nejaké diabolstvo, ktoré je medzi nami. Môžete sa domnievať, že vašej moci a vplyvu sa nedá nič vytknúť, ale vedzte, že vaša sláva zhasína. A čo skoro vaše zlaté či biele plášte možno preklade ornáty, asi presnejšie, ktoré nosíte, sa zmenia v zdrapy a vaše trblietajúce sa koruny alebo mitry budú nahradené burino. Čiže vy sa premeníte zrazu na bezmocných a budete pred trónom živého Boha. Lebo zo všetkých hriechov na svete nie je nič horšie v mojich očiach ako pokrytci, tváriaci sa, že sú moji služobníci, ale ktorí mi neslúžia. Až príde čas, keď sa mi budete rúhať a krmiť Božie deti už klamstvami o bezvýznamnosti hriechu, zošlem na vás trest taký veľký, že bude pre vás ťažké naberať dých. Ja verím takéhoto Krista, ja cítim za tým Boží hlas. Ježíš je král kráľov a keď videl aj v chráme Jeruzalemsko, tam, kde je Mešitá Laksa, tam bol kedysi chrám Šalamúnov, potom král obnovený Herodesom, tam pán Ježiš bol, chodili sa tam kláňať Židia Bohu, ale videl, že ten chrám ovládla partia babylonskej kabaly, napáchnutá okultizmom, ktorí nenávideli pravdu a Ježiša, ktorí ho dali zničiť, odsúdili ho, on chytil na nich bič a povedal, beda vám pokryci. A začal tým bičom vyháňať z chrámu tých darebákov. Takéhoto Ježiša v cirkvi nehľadajte. Taký Ježiš je len v Biblii a v histórii a v realite. Oni takéhoto Ježiša žiadne beda vám nepovedia nikomu za nič. A čo je podstatné, nikdy. A do konca sveta budú zatlkať že toto je pravý Ježiš, takýto vykastrovaný chlapík, ktorý nemá s Kristom biblickým nič spoločné, pretože Kristus je bojovník. A oni boli vtedy kabalisti, dnes sú to pacifisti, kariéristi a globalisti. 1294. V čase, v ktorom teraz pripravujem svet na svoj druhý príchod, zasvetení služobníci mojej cirkvi urobia to isté. Budú kázať o veľkom dni, kedy znovu prídem, ale budú predpokladať, že tento deň príde v inom storočí. To si dobre zapamätajte. Všetky ovce, ktoré chcete zomrieť v klamstve, bude to, ale v inom storočí, niekedy inokedy, za nášho života, to, bo, bo, bo, bo, bo, nikdy, nie, nie, na nášho života nie. V tomto oni klamú najstrašnejším klamstvom svojho života a nerobia za svoje klamstvá bosorácké, manipulácie, žiadne pokáni. Nepripravia duše tak, ako si želám. Nebudú nabádať môj ľud, aby vyhľadal zmierenie, aby sa modlil, prijal sviatosti a prísne sa držal písaného Božieho slova. Namiesto toho upadnú do pasce oddelením dogmy od tradičného učenia. Teda dogmy je tradičná dogma a toto je nové učenie, ktoré už začal Francis prudko vynovovať. Dogmu ani nespomenú. Ale nové, nové úpravy, požehnania, homo, a, civilné sobášle pre homo a, a aj krstíme tam to, tých, ktorí si adoptovali štyriat homopár, si adoptoval deti a že sodomia to ani slovo tak to je to oddelenie tradičnej dogmy od toho nového už heretického učenia, ktoré tu máte pred očami. Tí triezvejší si to uvedomujú, vedia, že je vážna situácia. Tí opitejší, omráčenejší a primitívnejší nevedia, o čom hovorím a nebudú chcieť asi do konca života tých, ja neviem stať, sa môžeme za nich pomodliť, keď odmietajú komunikovať a hlbšie sa nad vecami zamyslieť. Ako je to teda? Namiesto toho upadnú do pasce oddelením dogmy od novoučenia a odmietnú prijať posolstva dávané Božím prorokom. Sú tak slepí, keď k ním teraz hovorím, skrze knihu pravdy. Tak nevedomí sú tí, ktorí hovoria, že vedú ľudí do môjho kráľovstva, keď oni sami v skutočnosti ani nepoznajú správnu cestu, ktorá ku nemu vedie. Najprv musia čítať Svetú Bibliu, študovať ju a prijať jej obsah, pretože ako inak ma môžu spoznať. Ja prídem ako zlodej v noci a oni nebudú pripravení ma privítať, pretože necítili potrebu sa pripraviť. Teraz stojím pred vami, moji zasvetení služobníci, prosím vás, aby ste ma počúvali. Ja tam nevidím jedného falošného slova, falošného tónu v tejto prorockej hudbe. Posolstvo 1300, to už tak v krátkosti vám poviem, čo sa tam nájde a nájdete to na tej stránke Umenie žiť, napríklad trečia pečať, hladomor z nedostatku informácií, o hnivé jazyky, článok, keď chcete, máte tam viacej detajlov, len vám tak námatkovú snáď hovorím niečo, tak som prosil Duchu Božie no k nimi nech poviem niečo dôležité. Tí, ktorí dostanú dary Ducha Svetého, čiže ohnivé jazyky, tí nebudú tolerovať hriech. Tí, ktorí tolerujú hriech, to sú všetci tí, aj tých vyše 5000 biskupov, ktorí sa neozvalo, aj pápež Lev, to sú tí, ktorí nemajú dar ohnivých jazykov. Nejaké tie dary, charizmy, úrady, milosť úradu majú, ale je to slabé ako odvar z bolavých nôh. Na túto veľmi vážnu dobu, čo produkujú ohľadom celosvetovej evangelizácie, myslia si, že ideme chudobným sa venovať a keď je človek chudobný, však som bol nejaký čas, ak som vedel, ako sa ku mne správajú. Odkopneme a nezaujíma nás to. A ideme na konferenciu v milosrdenstve. A prečo sa mi to stalo, pane, toto? Však ja si to nezaslúžim. Ja som slušný človek, tak som sa takto obhajoval, samolutoval chvíľu, no ale potom mi dalo, že sa ti to stalo preto, že takto robia s tisícmi iných ďalších a miliónmi svojich veriacich. On ich odhodia, tých tradičných katolíkov, čo chcú tradičné učenie a idú sa venovať tým nekajúcim pupušom s prepáčením. Zajtra to budú asi zoofily, potom pedofily a potom bude snáď nejaký púd nekrofilov. Tomu to smeruje. A nič není hriech. Žiadna sodomia neexistuje, ani cudzoložstvo, ani zneužitie detí, ktorých si adoptovali, však to ani slovo. Absolutná nezodpovednosť. Obrovský prísny Boží súd vás čaká. Za to, za tieto tolerovanie už hriechov a škandálov a veľkých pohoršení. Čes výnimka, ktorí sa ozývajú a čest na druhu všetkým, ktorí vyznávajú vieru tým, že to pomenujú vo svojich cirkevných spoločenstvách, aj v médiách a sú vyhadzovaní. Sú prenasledovaní za to, že hovoria holú pravdu, ktorá sa dá overiť. Keď bude za všetko sa zdať beznádejné, objaví sa muž mieru. Áno, už ho čakáme, pána Fantomasa, určite to bude nejaký mladší ročník, nie nejaký dôchodca. A potom budete svetkami začiatku konca číslo 760. Blízko je čas, kedy sa objaví komenta, o ktorej som hovoril, o ktorej ľudia budú veriť alebo myslieť si, že sú to dve slnka. No počúvajte, moja vrúcne milovaná dcera, hviezdy sa čo skoro zmenia a blízko je čas, kedy sa objaví kométa, o ktorej som hovoril, o ktorej ľudia budú veriť, že sú to dve slnka. Myslím, že takú knihu vydáva pán Stánek, profesor za rosta som dve slnka, ako keby im to niekto pošepol. Ľudstvo čo skoro uvidí podivhodný úkaz a bude počuť zvuk hromu a bude sa zdať, že sa zrazia dve slnka. Nastane bedákanie, ľudia vo svojich srdciach zakúsia hlboký pocit žiaľu, až sa stretnú tvárov v tvár so stavom svojich duší. Po dobu 15 minút zostane všetko nehybné a potom život bude ako predtým, ako keby sa ten zázrak nestal. Pre tých, ktorí, ktorých duší sa dotkla pravda, život nemôže byť a nebude nikdy zase rovnaký. Potom budú nasledovať mňa, moje učenie a obrátia sa po miliardách. Čo ma prekvapilo, že taká Také varovanie, vraj to budú zrážky dvoch komét už nejaké dve behli do slnečnej sústave, nejak anomálne sa chovajú, uvidíme, či sú to tieto kométy, či nejaké iné. Vraj, keď sa zrazia a obloha exploduje, budeme 15 minút v audiencii pred Božným trónom, podľa týchto posolstiev, to je predikcia, mnoho vecí sa už naplnilo a toto uvidíme, nemusí to byť nereálne, hoci za svojho života si nepamätám, že by sa dve kométy zrazili. To bude asi nejaký štarter nejakých tých veľkých vecí, keď už Antikrist sa oblečie do saka a prevezme nejaký eh, ten celo, mm, celosvetovú show mediálnu a tú slávu. Ten proces, tak. akým sa dá liečiť touto energiou, je veľmi špecifický a zaujímavý, ale môžeme tam prísť až vtedy, keď pochopíme, aká vzácna tá energia je. My všetci vieme, že je veľmi zneužívaná táto energia. Celý pornopriemysel je založený na tom, aby odoberal ľuďom energiu. To je najvzácnejšia energia sexuálna, ktorú v sebe máme a my sme cieľene o ňu okrádaní. Takže prvá vec je, ak je možné, ak niekto sa rozhodne pracovať so sexuálnou energiou, liečiť sa, alebo to je energia, ktorou sa dá liečiť, len zatiaľ to málo chápeme, je v prvom rade je potrebné nejaké kroky urobiť. Tam zadu presne bola tá otázka, že my potrebujeme dodržiavať nejaké pravidlá na to, aby sme mohli niečo začať využívať. Takže v prvom rade je, ak niekto chce používať túto energiu, nie je možné púšťať túto energiu von cez ten porno priemysel. Druhá vec je, druhá vec je masturbácia. Rovnako. Ak, ak sa bavíme o tom, že Niek- samozrejme, na liečebné účely tá masturbácia je niekedy potrebná, ale a vyslovene na čistenie pohľadných orgánov, ale a druhé pravidlo, prvé pravidlo je musím prestať pozerať a, to porno, ak sa niekam chcem dostať, lebo veľmi sa napájam na veľmi škaredý a, a, z, zdroj energie, ktorý je vlastne vysávaný z ľudí. Tá sexuálna energia je vysávaná z ľudí. Druhá vec, Masturbácia, predstavte si, že cieľene a vedome poviete, že zbavujem sa liečebnej energie. To je to, čo sa udeje pri masturbácii, čiže druhá vec. Tretia vec je, milovanie je možné iba s osobou, ktorú máte radi. Ako náhle je ten, stane sa ten sex s, s, s niekým, ku, kto, ku komu neprecho, neprechovávate lásku, tak sa stane to, že si vymeníte negatívnu energiu. Ak sa s tým človekom máte radi, pozvihnete sa a vymeníte si čistú energiu a liečebnú. Ak je to len prázdny sex, tak si zoberete bordel iba od toho druhého človeka. Takže, takže dôležité je a, mať to milovanie iba s človekom, ktorý, koho, koho máte radi a tam to vlastne celé začína, lebo ak mať orgazmus, tak teda iba s človekom pri milovaní, ktorého máte radi. A potom je vyšší level a vyššie štádium, kedy už teda, že poďme teda e, pracovať so sexuálnou energiou a to tak, že vlastne spolu sa dostanete, pár sa spolu dostane do toho stavu orgazmu a tam to zastavia a tú energiu, ktorá je najsilnejšia, pošlú do nejakého orgánu, ktorý je chybný alebo chorobný, alebo je, je v ochorení, alebo niečo sa udeje. Čiže toto je to, akým spôsobom tá šamánska kultúra, tam sú dva páry, je tam šaman a šamánka, dokážu navodiť bez dotyku, bez fyzického dotyku tú energiu tak vysoko, že nevypustia von tú energiu, ale zachovajú ju vnútri a pošľujú do nejakého orgánu. A v tej chvíli sa udeje to, že... Uh, dajme tomu, má ten pacient, oni to samozrejme dokážu poslať tomu pacientovi, ale v normálnom svete sa to deje tak, alebo v normálnej praktike sa to deje tak, že bolí vás žalúdok alebo máte problém so žalúdkom, nakumulujete si túto energiu, dajme tomu fakt si predstavíte niečo, čo vás zruší, čo je pre vás sexuálne zaujímavé, druhá čakra začne produkovať túto sexuálnu energiu, vy ju cítite, a vy si ju cieľene vedome, nemáte vôbec pocit, že to je niečo komplikované, normálne myslou vedome si ju pošlete do žalúdka a tá energia má tendenciu utekať. Čiže ona začne zrazu pôsobiť a behať po tele, ale vy si ju normálne vedome myslou, nemusíte byť na to špeciálny šaman ani niečo podobné, myslou ju udržíte v žalúdku a budú sa diať zázraky, verte mi. Ale na to, aby sa toto dalo robiť, je potrebné tie základné kroky a nevypúšťať tú drahocenú energiu zbytočne von. Tak tento chlapík sa volá Maroš Vago. Našiel som ho čírov náhodou alebo bužím riadením, keď som prezeral nejaké nahrávky na YouTube. Je to bývalý bodyguard vraj, ktorý sa začal zaujímať o psychológiu, a ju začal študovať, dostal sa na nejaký tvorivý pobyt do Peru, ktorá tam bol asi rok medzi šamanmi. Je to psychoterapeut, psychológ, veľmi inteligentný, jemný chlapík, zasvetenie rozpráva, potešil som sa, že bráni cudnosť. No a toto ma prekvapilo, počúvajúc jeho prednášku, že Sexuálna energia môže byť liečivá, s tým som sa v Kresťanas stave na žiadnej prednáške nestretol a vraj, keď si muž so ženou robia dobre a nechcú to zakončiť oplodnením ani vyvrcholením, tak ten majster to nejako, alebo obaja, to vyvrcholenie, že to je liečivé, pošlu na pár sekúnd do chorého žalúdka, chorého kolena, možno, že v predstave. A tak ma to prekvapilo, je, to som nikde nepočul, ja som za nové veci a to je možno aj pravda, to je taká prírodná medicína. Však. No a potom ma napadlo, som pozeral aj druhý, druhé video s ním, kde rozpráva už nie len o čakrách, ale ma šokovalo, keď povedal, našťastie žiadne peklo neexistuje, ani diabol, a pokračoval ďalej. Vážne to zobral a tie inteligentné, popri tých inteligentných veciach, však to je blud ako dielo. To je ezoterik ťažký, ťažká ezoterika a má to 50 tisíc, 100 tisíc, 300, aj 500 tisíc pozretí Slovenky, hlavne to baštia Slováci, ktorí sú otvorení novému poznaniu, tak vás na to upozorňujem, že to môže byť aj mágia pretože to nemusí byť len nejaká, že nejaká bylinka, ktorá nejaká púpava, korene sú na naproti rakovine a stopnú vám to, zablokujú, pretože oni chcú šíriť len chemoterapiu, radioterapiu, oni púpavu nechcú, to je pre nich problém. Toto oni robia, títo mafiáni, ktorí, ktorí sú, sa chcú zadrhnúť s tými miliónmi, miliardami, ale robí sa to aj v inej oblasti, že zatrhneme nejakú novotu, nejaké poznanie, prišlo, zvážme to, napíšte mi, ak máte s tým nejaké skúsenosti, či to je mágia od zlého, či to je prírodná medicína dovolená. Mám na eh, linke hostia z Floridy, Tonyho, počúvaš nás? Povedz prosím ťa, ty, ty máš manželstvo toľké, 3, 4, 30 ročia za sebou. Môže toto byť od zlého ducha, či to je od ducha dobrého? Pouč nás. Halo, halo, tam si? Počuješ ma? Počujeme sa? Počujem ťa teraz. Bíš Dobre, sa... lebo si mi vypadol. Bíš sa vyjadriť ja by som kaške. Ja by som všetkých e, v prvom rade chcel pozdraviť, ako vždycky. A e, k tej ukážke by som to povedal asi takto. E, súhlasím s ním e, v tomto bode, že e, ten vzťah intimný, keď je to manželstve, tak má dve roviny. Tá jedna je liečivá, tá druhá je škodlivá. Prečo? Pretože keď je ten vzťah intimný a správny, ako Tom pomenoval, áno, je to liečivá energia, ktorá uzdravuje obi dvoch. Ale keď je ten vzťah narušený, tak potom, to som čítal, že takýto pár alebo e, takíto manželia sa dokážu svojim chovaním ochorovať. Čiže chorlavejú. Čiže má to, áno, dve úrovne. Čiže tá jedna je zlá, keď to manželstvo, ako sa hovorí, neklape. A tá druhá, keď to klape, tak áno, môžu sa uzdravovať. Tak som to čítal aj ja. A ja to zase berem z tej katolickej úrovne, z tej, z tej kresťanskej, e, medzi mužom a ženou. Ja žiadnych nejakých takých šamanov a nejaké tieto iné uh, uh, no neuznávaš tieto vzťahy, nie, neuznávam to, nie. Ja by ja som vám tak radila, ja idem životom, že neodsúdim, pretože niekto môže byť dajme tomu v kresťanských hodnotách alebo učení alebo dogmatike nulový alebo slabý, minimálny a v inej oblasti psychologickej alebo liečebnej alebo právnickej môže byť, e, ja sa môžem od neho mnohé naučiť, čo ja neviem. A keby som ho odsúdil, že to je nejaký lekár, ktorý není katolík alebo ja tej ja ho už odsúdim, myslím, že toto je chyba. Dajme na to pozor. Nie, neodsudzujem, ale beriem to čisto z toho kresťanského hľadiska, pretože ja som tiež čítal o tom, že títo jogíny, dajme tomu, si robia tieto, jak sa tomu hovorí, nejaké tie svadby mystické alebo niečo také. No tak e, mystika podľa mňa je niečo iné, ale oni si to vysvetľujú tým spôsobom, že všetko to ide do tej, e, ako to ty nazývaš, do tej, e, do tej duchovnej ezoteriky. Čiže oni pracujú s niečím iným ako my. My pracujeme s trojediným Bohom a uznávame spasiteľa Ježiša Krista, kdežto oni to robia na inej úrovne a či, či je to úroveň akákoľvek, či sú to jogíny, či sú to, to je jedno. Čiže toto je te, ten rozdiel medzi nami. Dobre hovoríš, a ezoterika vlastne Ježiša tiež má nejakú predstavu o nejakom kozmickom Kristovi, to by ešte sa dalo s nimi diskutovať, ale oni mnohokrát nemajú, nemajú Ducha Svetého, to, je, to sú len také hokus pokusy môjho ega, to, to, tiež povedať. ktoré nie sú garantované nebom a môžu viesť, môžu byť mimoriadne dobré, zaujímavé, môže v nich byť aj niečo pekné, aj uzdravujúce, ale konečnom dôsledku môžu vám vykrmiť va vaše ega. Čiže je to nie dobrá spiritualita. Súhlasím s tým a chcel som to povedať, ty si to povedal za mňa, že všetko treba podrobovať meditáciám a prosiť Ducha Svetého o to, aby to vnúknutie a to rozhodnutie e, bolo podľa jeho vôle. To je dôležité. Rozprávali sme posledne v telefóne No. že zvalili sme v troch reláciách, čo si e, mal, zvalili sme tú vinu na ženy, neraz oprávnenie, že ženy blbnú, majú obrovské ega, sú rozmaznané, rozdrapené, týrajú tých mužov. Kus pravdy, aby sme boli spravodliví, zvalme teraz vinu, to je také moderné, na niekoho iného, okrem žien. To je teraz vynechajme. Povedal si pár vecí, že neraz je tam vplyv ich matiek. Sice to sú tie ženy, ale troška v nám leveli, no. Áno, vieš čo, ale ja som chcel dneska hovoriť uh, o tom, lebo my sme si spomenul, uh, spomenuli dve také uh, témy a to bola menopauza, k tej by som sa nechcel vyjadrovať dneska, ale hormón, hormónová antikoncepcia. No, a je vedľajšie účinky... Toto chýba. Vieš čo, vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie sú rôznorodé od bežných ako zmeny nálady, akné, nevoľnosť, citlivosť prstníkov a krvácanie <clears throat> častejšie. Závažnejšie sú krvné zrazeniny v žilách alebo tepnách, ktoré môžu spôsobiť infarkt či cievnú mozgovú príhodu. A potom je tu poznámka, o akýchkoľvek nežiaducich účinkoch je dôležité informovať lekára. Ja by som sa trošku podrobnejšie k tomuto eh, vyjadril, pretože je to vážna vec. Použiť hormonálnu antikoncepciu je fakticky zasahovanie do ženského organizmu prírodzeného, ktorý je zdravý, alebo mal by byť zdravý, keď tam nie je nejaká taká, taký nejaký um, účinok, že tá matka ktorá má to dieťa alebo tú dceru, že tiež používala silno antikoncepciu túto hormonálnu, že tam môže prejsť na to dieťa nejaký efekt. Ale zoberme si takú, takú zdravú ženu, ono sa tu píše, že, že uh, le, lekári predpisujú tieto hormonálne antikoncepcie uh, uh, dievčatám a mladým ženám až takto, od 15. roku, čo vidím až choré, ale je to tak napísané, až do 45. roku. Čiže za tieto roky si môže mladá zdravá žena <clears throat> poškodiť svoj hormonálny systém a má to uh, katastrofálne následky, pretože je to fakticky uh, je to poškodenie na celý život. Čiže keď sa táto žena alebo mladé dievča rozhodne pre túto, pre túto formu antikoncepcie, začne to užívať, začne to rozbíjať jej uh, hormonálny systém a keď to vysadí, takisto sa tu spomínajú uh, uh, zmeny nálady a bolesti hlavy a to trvá aj mesiac alebo aj tri. A keď to začne zas užívať, čo už by mala s tým skončiť, pretože už keď má raz takéto, uh, takéto skúsenosti, tak ja by som to osobne už odložil a nerobil nikdy. Ale teraz by som chcel povedať k tomu trošku bližšie, že popisuje sa tu potom, že nálady a psychika. Zmeny nálady, depresia, úzkosť. No za takúto cenu ja by som teda <laughs> nič takého to neprijal. Oni hovoria o pilulkách, o tabletkách, pekne sa to nazýva, ale každý tu má záujem, či je to lekár takzvaný, či je to ten, kto vyrába tieto tablety a ten, kto ich predáva, všetci majú záujem zarobiť. No počkaj, počkaj, skočím ti to. Teraz ano. mi niekto povedal, a čo tu vytárate, takéto veci. Ja sa obetujem, ja som žena, a ja nebudem potratiť, ja nebudem mať tehotenstvo nezodpovedné, vyhlupák. Ja to berem na to, aby som nemusel ísť na potrat. No, čo ty takže, tomuto môžem povedať, čo jediné naše kresťanstvo alebo kresťansko-katolická viera uznáva, je tzv. Billingsonová metóda. O čom to je? Vymyslel, vymysleli to manželia Billingsonovci a bol som na tej prednáške dávno, dávno. Eh, na čom sa to základá? Pre tých, ktorí to nepoznajú, tak to vysvetlím jednoducho. Ide o to, že zase je to na žene, ktorá sa má eh, sledovať, kedy máte plodné dni a kedy má iné a tak ďalej. Teplota sa pritom akože eh, sleduje a tak ďalej. Toto je, toto je ale pre tie ženy, ktoré sú zdravé a ktoré to môžu takýmto spôsobom sledovať a používať. No poviem ti príklad z praxe, Človek, Jeden pán Farrer prišiel do rodiny a povedali, že my sme používali Billingsovú metódu a narodil sa nám tu tento jeden syn. Toto je Ogino, Knaus a Billings. E, všetci tri deti mali počaté v neplodných dňoch podľa týchto metód. Pán Farár onemel lebo im to predmanželské náuke hovorí, no ale to, že ona brala antikoncepciu a mala rozhádzané hormonálny celý vnútorný svet, tak to už zatajú. Presne tak. Presne tak. Toto by som spomenul tiež, pretože áno, keď sa raz berie táto hormonálna antikoncepcia, aj keď sa prestane, to telo tej ženy už nie je také e, zdravé alebo také schopné, jak ty hovoríš, že aby sa dala použiť táto metóda, pretože už to nefunguje. Už ten, e, ten hormonálny e, systém tej ženy je narušený. Ona o tom nemusí vedieť, ale už to nefunguje. Už to jednoducho tak sa nedá. Preto hovorím k tým mladým dievčatám, ktoré rozmýšľajú nad týmto, aby to zavrhli a vyskúšali v prvom rade túto metódu, ale jak sme hovorili v prvom rade to, tej relácii o týchto manželských problémoch, čo sú fakticky už tie dozvuky tohto života, týchto rozhodnutí, e, používanie tejto hormonálnej antikoncepcie a tak ďalej. Čiže vrátim sa trošku naspäť, že sme hovorili o týchto manželských problémoch vo vyššom štádiu dajme tomu po 30 40 rokoch sa už dejú takéto veci, že sa manželia rozvádzajú. No mám rekordéra jedného medzi tými, ktorých mám mobile, ten po 55 rokoch podal rozvod, dal všetko svojej žene, deťom, tri domy a on nemá kde bývať a tá bývalka ho poslala do väzenia za peniaze, ktoré ešte dal. To sú horory. No, takýchto nazývame, že hlúpi dobráci. No ale to som chcel ešte povedať tomu, že aby tie mladé e, dievčiny alebo ženy vážne si to rozmysleli, pretože to vedie, toto všetko vedie k takým zmenám v ich chovaní, že potom dochádza k rozvodom. A jak som povedal, môže to byť aj po 20., po 30. alebo viacerých ro- rokoch. Pretože oni sú tak na tom špatné, že sa tu popisujú ďalšie, ďalšie uh, tieto uh, vedľajšie účinky a k tomu by som sa takisto chcel trošku vyjadriť. Čiže nie sú to len zmeny nálady, depresia, úzkosť, ale je to také, nech sa nikto nenahnevá, také harašenie. Že jednoducho tá, tá žena už tom, tom, dajme tomu po tej 50 už začína uh, sa chovať zvláštne. Poviem to tak jemne, zvláštne. Ale ešte by som sa chcel <clears throat> eh, dotknúť, však každý si to môže vyhľadať na internete, teraz sú, sú také možnosti, že pred každým rozhodnutím eh, prosím vás, chodte na internet a nájdete si problematiku, naštudujte si ju, ale, ale vážne a solidné. Pretože sú tu také veci aj zatajované, pretože, jak som povedal, či je to farmaceutický priemysel, alebo eh, doktori alebo tí, čo to predávajú, že vraj lekárne, malo by sa tam predávať liečiva, ale predáva sa tam aj takéto niečo. Čiže všetci majú záujem zarobiť. A ja by som sa ešte k tým vedľajším účinkom tak vyjadril, lebo sa tu popisuje, popisuje koža. Že akné, podraždenie kože, vyrážky, prsia, citlivosť, bolesť, zväčšenie alebo hrčký prsní čo môže viesť k rakovine. Menštruačný cyklus, krvácanie alebo špinenie, oni to tak nazývajú medzi menštruáciami, zmeny v dĺžke alebo intenzite menštruácie. Čiže rozbíja to. Tieto, tieto tzv. hormonálne antikoncepcie rozbíjajú ten hormonálny systém ženy. Teraz sa píše tráviaci systém. Vieš čo, to si naštudujú. Skorej duchovne povedzme, čo to robí, keď môžu vlastne v partnerstve, manželstve sexovať a rozbujačiť sa na plné obrátky. Jednoducho tento intimný život buduje obrovský v jednom alebo druhom, možno spoločne, falošné ego. A to je ten hriech, ktorý by sme nemali páchať, lebo čím viacej si vykrmíte ega, tým viacej sa budete pri rozchodoch nenávidieť, urážať, obviňovať a hodži, zhodíte tento tmavý mrak, čo nasexujete za 10-20 rokov, sa vytvorí nejaká negatívna energia, tak sa zhodí, čo je najstrašnejšie na vaše deti. Ako nejaké výčitky, stresy, hamba, E, ne, ne, ne, neharmónia, nebude to ono. Skôr týmto smerom poďme, to zdravotné už, už varí dosť. Dobre, dobre, jasné, každý si to môže naštudovať. My sme hovorili o, tom, o tej duchovnej stránke minulej relácii, ale môžem sa tomu trošku tak vyjadriť to, čo si povedal ty, pretože písme sa píše, uh, máme desatoro, máme církevné príkazy, zákazy. Čiže keď ich budeme dodržovať alebo držať sa toho, tak sa môžeme vyhnúť týmto trestom, ako ty hovoríš, tých generácií. Čiže je napísané, keď nebudeš po, o, e, počúvať alebo dodržiavať moje zákony, potrestám tvoje potomstvo do tretieho kolena. Ale keď ich bude zachovávať, tak vás požehnám do siedmeho. To sú vážne a, a, a úžasné veci. Čiže treba to brať vážne. A jak sme hovorili v minulej relácii, treba sa modliť, zachovávať tie prikázania a e, tieto veci si riadne naštudovať, pretože ono to, e, to hovorí, že teda, že sú tam problémy potom neskôr v manželstve a nenávidia sa a čo ja viem čo. Toto má veľký vplyv na to. Alebo pretože... si spomínal v tom rozhovore predošlom, čo sme mali, že sa tam dejú aj mikropotraty. Toto je zakázané vôbec hovoriť aj v tých poradniach. Tak povedz niečo o tom. No, v koncepciách, alebo teda antikoncepciách, e, dochádza k čomu? E, eh, ja, e, eh, teraz neviem presne, ktorá antikoncepcia to je, ale prichádza k oplodneniu a následné vyplaveniu už fakticky toho plodu. Čiže sú také antikoncepcie, neviem presne, či je to tá. Myslím, pretože... že Dana, Dana to bola, neviem, či to ešte existuje. No, čiže e, vieš čo, ja som len toto si pripravil, prečítal, naštudoval, čiže áno, sú iné a tam som sa dočítal, ale už presne neviem, jak sa volá tá antikoncepcia, že áno, príde o uplodneniu a následne príde k vyplaveniu. Čiže my, čo hlásame ako uh, kresťania, že život nastáva od prvej sekundy oplodnenia. Pri počatí. To povedal svätý Jan Pavel II, že už by sme sa toho nemali dotýkať, lebo je to už je nie to, interrupcia, ale vražda. No. Tak, tak. Takže pri týchto rôznych metodách prichádza už fakticky k tomu počatiu, ale následne e, k tomu vylúčeniu z tela. Čiže ono už je to človek je to prvá fáza človečenstva, ale <laughs> keby, keby sa to nevyplavilo, tak je z toho človek. Je z toho dieťa. No treba to že... pripomínať, že preto kresťania, čo máme, keď by sme boli nejakí ateisti alebo pohania ezoterici, tým, tí to neriešia. Tí nemajú Ducha Svetého, nechcú s ním mať kontakt ani so zodpovednosťou. Tí peklo povedia, peklo neexistuje ani diabol, ani ťažké hriechy. To je obrovská, obrovská nezodpovednosť. Kresťania cítime, že toto by muž, ktorý má rád svoju ženu alebo dceru, lebo má svojich žiakov, toto by ich vyučovať akože za, za mravné dovolené nemal. Už sú ti tendencie vo Vatikáne, že už eutanázie pomaly budú niektorí tolerovať, potraty, dáme potratové príjmanie, vakcíny, to vôbec nevadí, že sú tam potratené deti. No antikoncepcia tiež, to, to, no, to je však väčšina ľudí mladých to berie, to, to nebudeme robiť problémy. No toto je tá postáza cirkvi, posledných čas. My nevieme už ani, čo je správne. Alebo vieme a, a robíme takýto náhradný globalistický program depopulačný, nekresťanský. No. Ke, keď keby som sa mohol k tomu dotknúť, aspoň pár vetami, ak dovolíš, e, k tomuto čípovaniu a tak ďalej, jak sa to nazýva. E, by som to prirovnal k tomu, že teraz máme čípy v počítačoch, v telefónoch a týmito čípmi sa dajú ovládať tieto devices, tieto zariadenia. Čiže ten, kto zostrojí takéto niečo a vloží do toho čip, môže ti to vypad, môže ti zlikvidovať baterku, môže ti skrátka poškodiť. Prečo? Pretože keď ti to poškodí, musí si kúpiť nový. Čiže je to zas o biznise. Ja by som to prirovnal tomu očkovaniu, jak to nazval, za toho covidu, že sa tam dostali, e, alebo teda boli tam e, namontované nanočipy alebo nanočastice. To je podobný princíp. Títo ľudia faktis, fakticky sú e, zaočkovaní týmito čipmi, majú ich v sebe a je len otázka času, kedy títo vládcovia, ktorí to vymysleli, to neboli sprostí ľudia, to museli byť nadaní a veľmi ako... E, e, Prudko inteligentní podlí tak, tak. Čiže títo ľudia sú škodiaci, očipovanci, ktorí, ktorí je len, je len uh, otázkou času, kedy sa začnú rozhodovať títo, ktorí to do nich namontovali, ich vypínať. Tak, A môže, hovorím, byť, môže, môže byť cez sieť 5G, môžu zosilniť lúče internet, čo príjmame, môžu to zosilniť a vraj tie tie nanočastice v krvi môžu začať vyrábať nejaký problém, ako je COVID, hemoragická horúčka alebo možno ďalších 100 chorôb, o ktorých nemáme ani potuchy. Za toto dal život Rashid Butár, doktor v Amerike, ktorý keď toto zverejnil, toto zakázané info z tajných služieb dostal, tak bol pravdepodobne zabitý. Preto spozorníme a pozor na to. Áno, preto by som e, teda e, dal vážnosť e, a dôsledok na to, že čokoľvek robíme, hlavne v tejto dobe, čo sa týka akože, liečenia a týchto všelijakých preparátov a čo ja viem čoho, treba si to naštudovať, premyslieť, pomodliť sa vážne a potom konať. Pretože tí, ktorí pod strachom sa dali zaočkovať tými e, injekciami na C19, čiže COVID-19, jak to nazývajú. No, je mi ich ľúto. Vážne, je mi ich ľúto. Pretože... Tak, budú mať nejaký zvláštny kríž, ktorý nebudú mať neočkovaný a tak im treba pomôcť a povedať, keď príjmete Eucharistiu a, a zmielili ste sa úprimne, dobromyselne, že chránite si zdravie, tak neprekúkli ste ten fašistický celý cirkus, no tak modlite sa, Kristus môže neutralizovať aj tie nanočastice vo vašej krvi a neublíži vám to. To sa môže stať, môže vás ochrániť. Alebo nejaký prírodný, možno k šamanovi chodia ľudia, možno majú nejaké protokoly, nejaké náhradné doktora Mihalce a niečo pri, našla. Možno sa to dá nejak obmedziť, len to bola chyba obrovská. No, čítal som o tom, áno, že dá sa to nejakým spôsobom, ale ja som to, ja to som to neskúšal, ani neviem o nikom, kto by to skúsil, takže k tomu sa nemôžem vyjadriť, ale áno, čítal som o tom, že existujú preparáty, ktoré dokážu tieto nanočastice vyplaviť z tela. Ešte povedz o tej matke, ktorá nariadila svoje cere antikoncepciu. Ja poviem o jednej matke, ktorá nariadila svoje cere a chodí do kostola potrat a dala slúžiť omšu, že za operáciu. A pán Ferrer sa pýta, na akú operáciu? No dcera ide na operáciu a potom prezradila, že ide na prerušenie. Áno. No tak pozor na to, to sú obrovské, no, obrovské defekty toto. Jasné, to sú podvody, ale to sú, to sú podvody veľkého formátu. To je jasné, nech si každý kňaz na to dá pozor, že za čo slúži omšu, pretože už v dnešnej dobe sú ľudia tak, tak tak Ale e, pozri, akí sú tí ľudia, akí sú tí ľudia nevýz, nevzdelaní, primitívni, naivní, infantilní, všetko dokopy. No je to určitá zákernosť, je to zloba, je to podvod, pretože <laughs> takto sa nemôže akože e, e, normálny človek sa takto nemôže chovať. To, tam musí byť vážne poškodenie osobnosti, či je to duchovné, alebo či je to, hovorím, na základe týchto hormonálnych antikoncepcií, alebo čokoľvek. Jednoducho, tá osoba je tak narušená, že e, nekoná správne. A, a dôležité sa... je, my, my sa nestaráme len o seba, kresťania. V ezoterickej bubline by sme nemali žiť tí biskupy, ktorí sa neozývajú, že sa stalo pohoršenie, žijú veľmi silno ezoterickej bubline, sebaoslavnej a kariérnej, preto som ich napomenul a mnoho ľudí si žije takto z tej svojej rodinej bubline a kresťanstvo je vzácne v tom, že my jeden druhého sa upozorňujeme, varujeme, že Kristus je prítomný nielen v oblátke a Biblii, ale je aj v tom spoločenstve, aj v tom napomenutí jeden druhého, že robíš trestnú činnosť, človeče, nerob to. A niekedy hovorí Boh cez toho človeka, čo ťa napomína. A keď to ty nepočúvaš, to je tvoj problém, ignoruješ Krista, keď ti hovorí pravdu niečo veľmi vážne. No to je na ďalšiu debatu, pretože ja som počul takú kázeň od tzv. diakona a ja som nevedel, čo si o tom mám myslieť, že či ten chlap akože je v poriadku, alebo čo sa deje. Pretože on to je na ďalšiu debatu, to jednoducho... ale povedz, no nejakú, nejakú blúdy hlásal, no, alebo bol nejaký... Vieš, čo povedal? No. Že, že, že Kristus je prítomný a nie je prítomný a v tom období, keď nie je prítomný v nás alebo s nami, takže aby sme sa pôstili a robili to a hento a neviem čo, ja som ho už potom ani nepočúval. No lebo... To je dobré, to je... pekné povedal, lebo občas necítime tú Božiu prítomnosť. Ako... Ne, ne, ne, tu sa jedná o to, že on ho ako keby postavil, že áno, keď ho príjmeme v kostole, tedy je s nami, alebo v nás, alebo pri, premenený a už potom akože sa vzdiali a už nie je s nami. <laughs> Ale však <laughs> my veríme, že on je s nami vo sviatosti oltárnej. Teraz, keď sa pomodlíme dva, trá, je v našom, eh, jak sa tomu hovorí, eh, je prítomný a aj tak ďalej. V Božom slove je prítomný, aj, v Božom slove je prítomný, aj v bratskom spoločenstve, aj partnerskom, čestnom, aj manželskom spoločenstve, ano. rodine je prítomný a treba, kto má rád Krista, on si všíma jeho rôznorodú prítomnosť, že v jednom darebákovi, ktorý žobre, aby si išiel vypiť a klameťa, tomu e, pýta peniaze, tomu nemusím dať a druhý človek príde a je ozaj vnúdzi, tomu pomôžem a Duch Svetý mi dá ten, to rozlišovanie, že v niekom je, v niekom není. To je zase, ano, toto by nás mali kniaze učiť. Áno, mám také skúsenosti tiež, že áno, je to taká... Jo, musíme... 29, bratu, musíme končiť, povedz vetu na záver. Ja nepotrebujem už nič. Alebo niečo <laughs> dôležité, čo si si pripravil, také ešte s tou ma stihneš. No hovorím, ja som si to tu hlavne naštudoval týmto spôsobom a každý, každý môže ísť na internet, môže si to tam doštudovať, ale hlavná myšlienka toho bola dnešná tá, že prosím vás ľudia, nerobte nič, čo sa týka zákrokov do vášho tela, užívania, e, čohokoľvek, predtým lež si to naštudujete, poprosíte Ducha Svetého a vážne v nejakých meditáciách a takýchto stavoch priblíženia sa a poprosenia toho Ducha Svetého o pomoc nič neužívajte. Ďakujeme. Ja poviem vetu na záver takú, ktorá im nedá spávať. Som si ju rozmyslel, pripravil a na záver ho dávam. Zatratený z vás nebude niekto za to, čo urobil, podľa Ježišovho učenia Matúš 25. kapitola, ale za to, čo si neurobil a bol si povinný urobiť. Napríklad čúšal si vo svojom vysokom cirkevnom úrade, štátnom alebo nejakom inom. Pánom Bohom. S pánom Bohom.